džungļos un kafejnīcās, draudzes un uz ielām, cietumos un lidmašīnās. Raidījums Veliki misijā! Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie radio Marija Latvija klausītāji, mums ir patiešām liels, liels prieks tikties ar jums arī šajā jaunajā Radio Marija Latvijas sezonā. Jūs sveicinām mēs, Māris Veliks un Olga Velika un mēs eh, priecājamies jūs sveicināt jaunajā raidījumam. Nosaukums ir Veliki misijā. Tas patiešām raksturo kontekstu, kādā šis raidījums top. Jo, ja iepriekšējos gados mēs jūs, dārgie klausītāji, uzrunājām no Radio Marija Latvijas studijas Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, tad šobrīd mēs jūs uzrunājām uzrunāsim no visdažādākajām vietām pasaulē, jo esam devušies misijas ceļojumā. Šobrīd esam Malaizijā, kas ir Dienvidu Austrumāzija. Šeit mēs veicam misiju, šeit mēs bijām gan misionāra formācija, gan paša misija, bijām arī blakus valstīs, un mēs vēlamies arī padalīties par to, kā nu mums gāja, bet pirmkārt mēs vēlamies pastāstīt arī mūsu liecību par to, kā Dievs mūs vadīja uz to, lai mēs eh, spērtu šo ticības soli un izvēlētos vienu gadu veltīt Dievam caur misiju šī ir arī šī raidījuma tēma. Mēs vēlamies pastāstīt par to, kā Dievs pieklauvēja pie mūsu sirdīm un teica Māri un Olga, es jūs sūtu, dodieties! Bet eh, raidījums turpmāk tiks veltīts eh, visdažādākajām tēmām saistībā ar misiju, gan mēs dalīsimies tajā, ko esam pieredzējuši šajā misijas ceļojumā. Droši vien mēs arī nointervēsim kādus cilvēkus, jo misijas laikā ir iespēja satikt tik daudzus interesantus cilvēkus, un noteikti arī jums šīs sarunas būs par svētību. Jā, mēs dalīsimies arī ar savam pārdomām par misiju. Tad mums būs arī rubrika nedēļas rakstu vieta. Jā, starp citu raidījums būs dzirdams divreiz nedēļa, tad, tad ierastā laika randiņā ar bībeli, kad jūs varētu dzirdēt, un tad eh, vienreiz arī svētdien, sešos puses. Svētdien, sešos vakarā. Sešos vakarā. Jā, pēc es runāju randiņu ar bībeli, jā, tad mēs bībeles nenoliksim malā bet mēs vēlamies padalīties par to. Viena raidījuma būs viens kāds citāts no Bībeles, jo mēs vēlamies pastāstīt, kā mēs izdzīvojam šo rakstu vietu savā dzīvē, savā misionārajā jau kalpojuma. Būs arī citas rubrikas, piemēram, nedēļas uzdevums, bet par pārējām rubrikām uzzināsiet laika gaitā bet šoreiz mūsu raidījuma tēma ir mūsu aicinājums doties misijā. Bet paliec kopā, par to mēs noteikti raidījumā pastāstīsim, bet vispirms ir laiks rubrikai Nedēļas Bībeles fragments. Mārka Evangelijas 16. nodaļa, 15. pants. Un viņš tiem sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Dargo klausītāji, mēs vēlamies dalīties savas pārdomas par šo rakstu vietu, un šo rakstu vietu mēs izvēlējāmies, jo pirmam kārtam ar šo rakstu vietu Dievs uz mums runāja, uz mūsu sirdim, un mēs saņemam no Dieva apstiprinājumu par to mūsu izvēlēto soli teikt jā dievam un e, spērt soli ticībā un veltīt vienu gadu misijai, tad e, vēlāk arī raidījumam mēs pastāstīsim par to vairāk, kā Dievs tieši runāts ar šo rakstu vietu. Bet uh, otrkārt, eh, ar eh, šiem Jēzus vārdiem, ko mēs saucam arī par Jēzus lielo pavēli, iet un sludināt evaņģēliju visai radībai, saistīta arī īpaša neatliekamība šajos laikos, kad daudzi cilvēki nepazīst Jēzu. Un arī varbūt Latvijas kontekstā mēs varam mazliet skatoties uz savām draudzēm, sākt satraukties, ka mēs neaugam. Patiesībā baznīcu soli arī kļūst tukšāki un tukšāki, bet nav arī brīnums, jo iespējams mēs esam zaudējuši apziņu par to, ka mēs esam Jēzus sūtīti, iet un sludināt. Un ja mēs neizējam ārpus savām draudzēm, un ja mēs nemēģinām aizsniegt cilvēkus, kuri vēl ir tālu no Jēzus, draudzes kļūst par pašpietiekamu kristiešu klubiņu. Mums šeit kopā ir labi, te mums viss notiek pēc mūsu grafika, bet mēs neaugam. Dargo klausītāji, gan jau, ka tu atceries, kas notika vasaras svētku dienā, par ko mēs lasām apstuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā. Olga atgādināsi. Nāca svētais gars par apstuļiem, par jaunavu Mariju un visi kļuva svēta gara pilni. Bet iedomājies, dargo klausītāji, kā būtu bijis, ja saņēmuši vasaras svētkos svēto garu, apustuļi un Marija savā starpā runātu: Ai, nu paliekam šeit pat augšstabā! Ko mēs tur iesim ārā pie citiem? Mums te ir labi, mēs tikko piedzīvojām kaut ko tik īpašu, oh, nu tās gan bija rekolekcijas paliksim šeit uz vietas, varbūt pēc dažām dienām atkal svētais gars nāks. Atkal oh, skudriņas mums būs. Man patīk Skries, svētais jā, gars. Oh, nu, kuram nepatīk svētais gars, paliekam šeit pat. Dargo klausītāji, kādu domā, cik ilgi šāda baznīca būtu pastāvējusi? Baznīca, kura paliek iesprostota savā augšstabā. Nu, iespējams, dažas desmitgades proti līdz pēdējā apstuļa nāvei. Bet eh, mēs zinām, ka realitātē bija cits variants. Saņēmuši svēto garu vasaras svētkos, apstuļi gāja un sludināja. Pēteris sludināja ar tādu svaidījumu, ar tādu iedvesmu, ka tajā dienā atgriezās vairāk nekā 3000 cilvēku. Iedomājās, kas tur ir svētā gara pārliecināšanas spēks. Lūk, Visu pasaules vēsturi izmainīja tas, ka apstuļi savā sirdīs bija satvēruši kā personisku atklāsmi šo raksturvietu, kuru mēs jau citējām, ka ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai pasaulē. Tikai tāpēc, ka saņēmuši svēto garu, viņi to darīja un ka viņi gāja un sludināja evaņģēliju jūdiem un nejūdiem, uh, Pirmajos kristietības gadsimtos evaņģēlija izplatība bija sprādzienveidīga, un tas viss tādēļ, ka svētā gara spēkā Jēzus draugi atsaucās šim Jēzus aicinājumam, ka jūs esat sūtīti, sūtīti būt par manas labās vēsts vēstnešiem. Un patiesībā šī ir pēdējā Jēzus vārdi, un bieži vien cilvēki citē kādu slavenību, dzirdētā arī Stevena Džobsa pēdējo vārdu, un visi par to runā, bet patiesībā šie ir Dieva dēla vārdi, tie nav tikai vārdi, šis ir uzdevums, vienīgais uzdevums, ko Dievs mums deva. Viņš neteica, ejiet un, nezinu, dibiniet lūkšanu grupiņas vai veiciet žēlsirdības darbus. Patiesība tam visam jābūt, bet tie pēdējie vārdi bija viņa prioritāte. Tas nenozīmē, ka nav jābūt lūkšanu grupam vai žēlsirdības darbiem. Tam vis, visam jābūt, bet prioritātei jābūt evaņģēlijas sludināšanai. Ja tas ir pēdējais jēzus uzdevums, mēs nevaram tiešām to ignorēt. Un mēs tagad ceļojam pa Āziju un patiesībā mēs redzam, ka tik daudzas valstīs patiesība ir viņa pat nav izpratnes par jēzu, viņam nav ne, ne mazākas nojausmes. Labi, ir zemes, kur ir islāms, tad viņi tic, ka viņš ir pravietis, bet viņi nezin to patiesu jēzu, kas viņš ir. Un tik, tik daudzas zemes vēl nav pieejams pestīšanas evaņģēlijs. Protams, ka talējas zemes nav pieejamas, bet ja mēs runājam arī par par Latviju, cik daudzi no mums, no mūsu kaimiņiem, no mūsu draugiem, no mūsu radiem, cik daudzi no viņ, viņiem pazīst Jēzu un cik daudzi nepazīst Jēzu. Tas ir jautājums. Jā, patiesība varbūt. Uh, kāds no jums padomās, jā, bet es neesmu aicināts kļūt par misionāru, varbūt neesmu aicināts kļūt par priesteri, lai darītu šo darbu. Un tā tiešām ir ne visi aicināti pamest savus darbus, savas valstīs un doties uz citam zemēm. Un patiesībā es eh, šo pārdomāju, un šodien es lūdzu Dievu, ko viņš vēlas, eh, lai es daru <laughs> savā dzīvē. Protams, es esmu šajā misionārajā gada, bet kā Dievs redz manu dzīvi. Un mana sirdi bija tās, ka jā, es vēlos sludināt, uh, Bet tajā pašā laikā es domāju par to Dievs, pagaidām es esmu šeit, Malāizijā, un es nevaru sludināt šeit uz ielām. Šeit ir tāds likums, kā tiešām nevar sludināt, īpaši musulmāņiem, jo mēs šeit varam tikai, varam kalpot tikai draudzes. Un uh, Dievs man lika sirdi tādu domu, Olga, bet kas tavos draugos, tavus kontaktus, Facebook, Instagram draugos? varbūt draugos, kam te vienkārši telefona numurs, kas no viņiem nepazīst mani? Vai tu nevari kādam no viņiem uzrakstīt, atjaunot kontaktu? Un pamazām caur kontaktu atjaunošanu arī padalīties par dieva mīlestību. Un es sapratu, jā, ka es vēlos sludināt, varbūt uz ielām, draudzes, bet kā tad ar maniem tuviniekiem, varbūt maniem paziņām, draugiem? Un patiesībā šo draugu paziņu, radu evangelizāciju aicināts darīt ik viens. Patiesība mēs neesam aicināti apslēpt to savu dāvanu, savu gaismu sevi, bet mēs aicināti esam dalīties. Un, protams, varbūt kāds nepieņems, varbūt kāds pieņems, bet pavisam nesen arī bija Svēta Augustīna piemiņas diena, un viņš ilgi negribēja pieņemt šo kristīgo vēsti, labo vēsti, bet viņa mamma lūdzas 17 gadus un izlūdza atgriešanos. Un uz to, uz to Monikas piemēru, uz to sludināšanu par saviem tuviniekiem un lūkšanu mēs esam aicināti katrs un mēs nezinām, cik par lielu svētu varbūt kļūst tas cilvēks, kam mēs pastāstīsim par Jēzu. Tātad šīs nedēļas raksturvieta ir Marka Evanģēlijas 16. nodaļa, 15. pants, un viņš tiem sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Ejiet pa pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! misijā. Dargo klausītāji, vēlamies arī dalīties sava liecība par to, kā tad mums Dievs aicināja spērt šo soli un veltīt vienu gadu Dievam misijā. Kad es atgriezos 2012. gadā, es eh, meklēju savu aicinājumu. Es piedalījos Samuela gada pie māsām kalponēm Rīga, Īpsalam. Un eh, Dievs eh, bija ļoti runājis uz manu sirdī, īpaši rekolekcijas. Un, un eh, jā, šajā gadā es sapratu, ka Dievs mani aicina evangelizēt. Un sākumā tad, tā iespēja bija evangelizēt tepat Latvijā, bet es zināju, ka kādreiz Dievs mani aicinās arī evangelizēt ārpus Latvijas. Bet jā, varbūt būdama Latvijas vēl īsti neredzēju to iespēju doties kāda cita valstī. Man šķita, ka tas kaut kas neiespējams, bet tik pa laikam Dievs man lika sirdi domu, ka esmu aicināta būt par misionāru un būt par misionāru arī citas valstīs. Man Dievs sirdī šo domu, ka kādreiz es varētu doties misijā un ka patiesībā es gribu doties misijā bija licis, ka eh, es tevi vēl nepazinu. Tas varētu būt kāds 2009. gads vai 2010. gads. Biju svētajā misē, kurā sprediķoja arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, kurš vēl toreiz nebija ordinēts par arhibīskapu. Viņš eh, savā sprediķī runāja par misijas svarīgumu baznīcā, viņš runāja par misionāriem, uh, kas dodas projām no savām dzimtajām zemēm, lai sludinātu evaņģēliju citām tautām. Un es atceros, ka viņš arī minēja, ka viņš sapņo, ka reiz pienāks diena, kad arī Latvija varēs atļauties sūtīt misionārus uz citām pasaules valstīm. Es jūtu, ka mana sirds pilnīgi dega. Pat iedomājos, ka es būšu kaut kur džungļos, došos pie kādiem cilvēkiem, Bet uh, pamazām šī doma noplaka, jo man nebija nekādu kontaktu, arī līdzīgi kā tev, man nebija vispār ne mazākās jausmas, ar ko sākt, ko darīt. Un tad nu, šī iedvesma man kādu laiku vienkārši bija kaut kur aizmugurējā plauktiņā. Jā, bet eh, kad mēs sākam satikties, kļuvam par pāri. Mēs arī šo jautājumu pārunājam. Es atceros, Mārijas, tev teicu, Mārija, zini, ja mēs pēc tam dibināsim ģimeni, ko mēs arī darījām. Es jūtu, ka kādreiz Dievs mani aicinās doties misijā ārpus Latvijas, uz ko tu teici? Es piekrītu. Jā, tad mēs redzējām, ka mēs dibinam ģimeni kopā, bet mums bija jau tā vīzija, ka mēs esam atvērti uz to, ka Dievs mūs kādreiz aicinās, un, protams, mēs nezinājām, kura diena, kura gada, kurā brīdī tās notiks. Mēs eh, mierīgi turpinājām strādāt Rādio Marijā līdz pat eh, kādam brīdim. Tas bija tikai šogad, agrā pavasarī, un Olga, viss sākās ar kādu brīdi mūsu dzīvokļa virtuvītē, kad tu tieši radio Marija klausījies, vai ne? Es klausījos radio Marija tiešraidi, un raidījumu vadīja priesteris Dmitrijs. Un viņš stāstīja par svēta gara dāvanam, un uh, viena brīdi viņš stāstīja par runāšanu mēlis. Un uh, viņš skaidroja runāšanu mēlis, ka ir vairāki veidi, uh, bet viens no veidiem, ko Dievs dod kā dāvanu, ir runāt mēlis, ka tu esi misijā kaut kur ārpus savam zemam un tu nezini šo valodu, tad Dievs tev dod tādas mēlis, lai vietēji saprot uh, labo vēsti. Un uh, brīdi, kad viņš to stāstīja, es sajūtu tādu dievu klātbūtni. Es jūtu ļoti spēcīgu tādu pamudinājumu, un es aizgāju pie mana vīra Māra, un es teicu, ka Māri, es jūtu, ka svētais gars ļoti izceļ šos vārdus misijā ārzemēs. Uh, un es ļoti jūtu dieva klātbūtni, svēta gara klātbūtni. Es jūtu, ka dievs kaut ko vēlas mums pateikt. Un tad mēs. Eh, mēs lūdzāmies. Mūsu lūkšanas būtība turpat mūsu dzīvojamā istabā bija Dievs, šeit mēs esam, un mēs esam gatavi visam. Kungs, ja tu gribi mūs sūtīt kaut vai uz pasaules tālāko malu, mēs esam tavā rīcībā, bet tikai parādi mums, kad kur un kā. Dievs, mēs tev sakām jā, pilnīgi visā. Un eh, es atceros vēl to brīdi, mēs eh, pabeidzam lūkšanu, un es sēdēju uz divāna, un es, man bija tāda doma, es zinu, ka Dievs tagad kaut ko darīs. Es nezinu, kā, es nezinu, kad, bet es zinu, ka Dievs tagad kaut ko darīs. Un uz Dieva atbildi nebija jāgaida ilgi. Iedomājies, mīļo klausītāji, jau tajā pašā vakarā, tātad dažas stundas pēc mūsu lūkšanas, mēs saņēmām ziņu telefonā no kādas māsas Kristū. Viņa piedāvāja mums apsvērt domu doties uz Poliju, uz jaunās evanģelizācijas skolu. Tā māsa Kristu piedāvāja arī uh, mums lūgties, atpazīt un padomāt par šo iespēju, bet patiesība man liekas, ka nu, nebija tādas varbūt <laughs> vajadzības, jo lūkšana jau bija izteikta un mēs zinām, ka šī ir tā atbildē uz mūsu lūkšanu. Nu, un likās, ka tiešām Dievs kaut ko darīs un eh, ka šī ir tā atbilde un būs kaut kas liels, ļoti liels. Patiesībā ļoti svarīgi saņemt no Dieva kaut kādas instrukcijas Amen. un lietas. Es atceros, es ar savu draudzini eh, lūdzoties eh, jaunā gada naktī, <laughs> ja, Dievs man pateica, Olga krāja naudu. Un patiesībā, lai pieteiktos eh, jaunas evangelizācijas skolē, bija jāiemaksā kāda naudiņa, un patiesībā ar to iekrātu naudu pa dažiem mēnešiem perfekti eh, pietika, lai apmaksātu šo skolu. Tikai likas, ka Dievs tiešām ļoti, ļoti vadījis visā, pat finansēs. Patiešām Dievs atvēra mums durvis doties uz šo jaunās evanģelizācijas skolu, ko Polijas pilsētā Budgošā rīkoja katoļu misionāru komanda kas ir House of Mission. Šī kopiena no Malaisijas to dibināja divas eh, jaunas meitenes. Man liekas, eh, kad mēs eh, satikām tas meitenes, arī likas, wow, tik cik liela viņam ir drosme no dieva, cik liela ir viņam paļaušanas. Viņam vēl nav pat 30 gadi bet cik viņas ir drosmīgas dieva, ka viņas spēra šo soli, pašas jau viņas dzīvo eh, sešus gadus, kā pilna laika misionāres, bet viņas uzdrošināja spērt to soli, dievs aicināja, un tad viņas dibināja šo kopienu. Kopienas bāzi ir Slovākija. Tā nu mēs nokļuvām viņu vadītajā jaunās evanģelizācijas skolā, un tur mums bija ļoti interesanta pārdabiska sajūta sajūta, ka pēc šīs evanģelizācijas skolas mūsu dzīve vairs nebūs tāda kā iepriekš. Ka šis ir īpašs pagrieziena punkts mūsu dzīvē, ko Dievs ir paredzējis tieši priekš mums. Ka šis ir īpašs laiks, kurā Dievs mūs aicina uz kaut ko, ko mēs vēl līdz galam nesaprotam, nenojaušam, bet kaut kam ir jānotiek pavisam drīz. Bet eh, arī skolas laika bija kādas zīmes no dieva. Tad, kad mēs devāmies uz šo skolu, eh, bija kāds atgadījums interesants. Mēs devāmies ar mašīnu. Olga attālināti savā datoriņā translēja rīta svēto misi radio Marija ēterā. Jā, patiešām to ir iespējams darīt attālināti. Jā, var pieteikties par brīvprātīgo <laughs> starp citu. Un eh, klausoties svēto misi savā autoradioaparātā mēs, protams, klausāmies arī dienas evaņģēliju, un dienas evaņģēlijā mēs dzirdam Jēzus lielo pavēli - ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Mēs ar Olgu saskatījāmies un, un domājām, kas ļoti interesanti. Jā, īpaša dievjaušība. Mums bija arī dots pirms šīs skolas uzdevums izlasīt arī encikliku Jā, pāvesta Pāvila sestā apustulisko pamudinājumu Evangelija Nunciandi. Jā, un eh, kas bija interesanti, mēs bijām izlasījuši to pirms tam daļēji. Mēs, mums eh, bija jā, jāizlasa otra daļa, ko mēs nebijām izlasījuši. Pavisam drīz pēc mises es ņēmu šo enciklīku, atveru to eh, nodaļu, ar ko mums jāsaka, un es lasu rakstu vietu Ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Jā, tad mums likas, ka uh, tā tiešām nav nejaušība, kā jau Dievs jau divas reizes mums šo rakstu vietu dod. Un arī šī bija kā zīme tam, ka šī skola tiešām mainīs kaut ko mūsu dzīvē. Jau sākot nojaust, ka Dievs var mūs sūtīt misijā pa visu pasauli, tas nozīmē atstāt darbu, tu pilnībā atsakies no stabilas darba algas, no stabiliem ienākumiem, un, protams, ka ir šis iekšējais jautājums, bet ko darīt? Kā mēs varēsim izdzīvot vispār? Patiesībā, dodoties uz Budgošu, ceļš prasīja diezgan lielu naudu, protams, benzīns, degviela un arī maksa par šo skolu. Un jāsaka, mums palika ļoti maz naudas Jā, tajā brīdī. <laughs> Vējš svilpoja kontā. Tuvojamies skolas beigam, palika tik dažas dienas, mēs domājam, vai tur atnāks alga vai nē. Es eh, godīgi sāku pārdzīvot. Es domāju, kā tad mēs dosimies atpakaļ uz Rīgu, uz Latviju, uz mājām, ja mums tiešām nav naudas. Bet es atceros eh, viena diena, es par to domāju, un es teicu, Dievs, es tev uzticos ar finansēm. Un kas interesanti, pēc eh, kāda brīža es skatos, ka man atnāca paziņojums no manas eh, internetbankas aplikācijas, ka man ir ieskaitīta nauda no manas draudzenes. Un es biju patiesībā neizpratne, jo es nesaprotu, kāpēc viņa man pārskaita naudu, un arī viņa nav raksturīga, vispār nav raksturīga, ka draugi vienkārši tāpat Jā. pārsūta viens otram naudu. Un es uzrakstīju viņai un paprasīju, kāpēc tu man atsūtīji šo naudu. Un viņa teica, ka viņa lūdzas un viņa svētais gars teica, aizsūti Olgai naudu. Aprīnojami. Bet eh, mēs arī ticam, ka tā bija ne tikai Dieva atbilde uz mūsu tā brīža finanšu vajadzību, bet arī tas bija arī dieva apliecinājums, ka arī domājot par misiju, neuztraucieties. Es esmu kungs, un ja es jūs sūtu, tad es par jums parūpēšos. Parūpēšos caur cilvēkiem, bet jūs varat būt droši, ka es jūs neatstāšu. Tā nu pienāca jaunās evanģelizācijas skolas noslēgums, un tas bija ļoti svarīgs brīdis, jo organizatori un vadītāji visiem dalībniekiem izteica priekšlikumu. Ja jūs jūtat savā sirdī aicinājumu doties misijā, mums ir vairāki priekšlikumi. Jūs varat pievienoties vai nu uz piecu nedēļu garu misionāru formāciju Āzijā, Vai arī vēl viens priekšlikums ir veltīt dievam veselu gadu misijā kopā ar mums. Viņa deva mums nedēļu, lai mēs pārdomājam šīs opcijas, un, protams, varēja vispār nepieteikties, bet viņa arī pateica to, ka viņa lūgs par, par tiem, kuri pieteicas, un viņa pateiks, vai viņi pieņems šo. Uh, Jā, viņiem nepieciešama atpazīšana. Tātad tas, ka tu piesakies, vēl negarantē, ka viņi paņems. Jā, bet kad mēs pateicām, ka mēs vēlamies doties uz gadu, mēs gaidījām atbildi un likas, ka man godīgi jau pašai bija tāda neliela vilšanās, un tad nu mēs gaidījām, gaidījām ilgi, protams, mēs arī lūdzamies. Un atceros kādu brīdi, es ik pa laikam, kad esmu rādījumā arī, tad mums ir Terēzes kapela apakšām. Un eh, es aizgāju uz kapelu palūkties īsu brīdi. Un es jūtu, ka šī reize ir citādāka. Es eh, jūtu, ka Jēzus man saka, Olga, vai es drīkstu tevi lietot? Es to nedzirdēju kā audiāli, es nedzirdēju skaļi, bet es savas sirdi neparprotami to jūtu, ka Jēzus man to aicina. Uh, Un es apmūsu, un man liekas, ka, nu, jēzus, tu mani lieto, es taču esmu rādio, es, eh, mēs ik pa laikam ar Māri dodamies kaut kur misijā vai uzrunājam kādu cilvēku, bet es eh, jūtu, ka Jēzus saka, nē, nē, ne par to. Vai es drīkstu tevi lietot, vai es drīkstu tevi lietot? Un man bija jāsaka, vai nu jā, vai nē. Un es, protams, teicu, jā, Jēzu, tu drīksti mani lietot. Es nezinu, kā un kur un ko tu domā tieši ar šo, bet es tev dodu savu atbildēt. Es, tu drīksti mani lietot. Un tas bija interesanti, kad es atnācu atpakaļ uz ofisu. Mani uzruna Māris, mans vīrs. Jā, es skatos savā telefonā, un man ir pienākusi ziņa no Kasih House of Mission misionāriem, un viņi saka, mēs jūs pieņemam, dodieties misijā. Tā nu mēs pieņēmām lēmumu atstāt darbu, atstāt radio Mariju, ko mēs patiešām ļoti mīlējām, un tā bija ļoti liela dieva žēlastība. Man pat bija skumji atvadīties no radio Marija, no šīs radiostacijas, kura dzima manu acu priekšā, bet es jūtu, ka Dievs saka, šīs dzīves posms ir noslēdzies, es tagad Jūs abus ar Olgu aicinu uz kaut ko jaunu. Tā nu mēs uzrakstījām atlūgumu un e, izdarījām radikālu lēmumu pilnībā paļauties uz Dievu, izkāpt no savas drošās laivas, un gluži kā apustulis Pēteris vienkārši spērt savus pirmos soļus uz ūdens virsmas, paļāvībā, ka pat ja mums nav algas, nav nekādu projektu, kas atbalstītu šo misiju, bet gan jau Dievs parūpēsies. Un līdz pat šai dienai Dievs turpina apliecināt savu uzticību caur mūsu misijas partneriem, draugiem un paziņām, kuri arī savā sirdī ir sajutuši aicinājumu atbalstīt mūs finansiāli. Par to, kas notika turpmāk, ko mēs piedzīvojām jau dodoties uz Dienvidu Austrumāziju, dzirdēsim nākamajos raidījumos, bet nu ir pienācis laiks noslēdzošajai rubrikai. Nedēļas uzdevums. Dargo klausītāji, nedēļas uzdevums ir šīs nedēļas laikā lūgt Dievu, kur Dievs tevi vada. Un uzdrošinies viņam pateikt jā. Tas nenozīmē, ka Dievs tevi sūta kaut kur uz citu kontinentu, bet varbūt tu sadzirdēsi, ka Dievs tevi aicina vairāk lūgt par taviem ģimenes locekļiem, kuri vēl nepazīst Jēzu. Varbūt Dievs tevi aicina aicina iesaistīties kādā kalpošanā tavā draudzē. Varianti var būt dažādi, bet lūdz šajā nedēļā, lai Dievs tevi vada un uzdrošinies pateikt jā Dievam. Jā, dārgo klausītāji, atrod kādu ērtu laiku, ērtu vietu, vienkārši sarunai ar Dievu, mēģini ieklausīties viņam un iedrošinam tevi teikt viņam jā, jo patiesībā nav labākas vietas par Dieva plānu. Un Dieva plāns tavai dzīvē, es ticu, ir brīnišķīgs un cerības pilns. Ar to arī raidījums Veliki misijā šoreiz izskan. Paldies par klausīšanos, paldies par kopā būšanu, un vēlamies pateikties arī ikvienam radio Marija atbalstītājam. Paldies par jūsu ziedojumiem, kas ļauj šim un citiem raidījumiem izskanēt ēterā, lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi sveitī. Un šeit kopā ar jums bija Olga Velika un Māris Veliks. Veliki misijā! Izskanēja raidījums Veliki misijā! misijā.